Virusoi kiui voras bacterioin. En Vieno, en la jaro 2017, estis fondita entrepreno, ciu disvolvis alternativon por antibioticajoi. Temas pri bacteriofagoi, kiui estas virusoi, kiui voras bacterioin. Tiui virusoi aperas en la naturo, cae estas sendangerai por la homo ili algluigas alla por si specifa spezio de bacterioi, cae injectas sian donoaon en la gastigantan celon. Tiu celo productas seque novain bacteriofagoin. La bacterio crevas, cae liberigas tiuin verusoin, cae tiel la infectanto estas detruita. Pli cae pli da bacterioi, ne plu estas venceblai per antibioticajoi, char ili farigis resistivai contrao antibioticajoi. A parte granda estas la problemo en hospitaloi. Cutimai antibioticajoi ofte ne plu helpas al pacientoi kiwi infectigis per mult resistai germoi. Infectantoi kiwi estis consideratai sendangerai non de nove farigias viv minatsae. Prescau tridec tri mil homoi mortis en la iaro du mil dec quin en la Europa Unio pro tiai germoi. La unuigintai nazioi metas grandain esperoin en bacterio fagoin. Por shirmis in contrau la minazanta reveno, de jam de longe vencitae malsanoi, La vienai fondintoi de la nova entrepreno ricevis de la austra stato, cae de privatai investantoi, quar milionoin da euroi ciel startan capitalon. La plei granda risco por novai medicamentoi estas cutime che la san autoritatoi rifusas aprobi medicamenton pro neacceptablai crom efficoi tiu risco ce bacterio fagoi ne existas. La iamai comunismae landoi en orienta Europo, exemple, de jardecoi succese applicas bacterio fagoin, char ili dum la malvarma milito appena o disponis pri antibioticajoi e la occidento. Gis nun crom efficoi ne estas conatai, La sola afero quiu mancas por fari el la virusoi medicinan producton estas clinicae studagioi. La fondintoi de la entrepreno en Vieno antauvidas la aprobon de bacteriofagoi en Europo gis la iaro 2021. Ili intensas applicigi sian medicinan producton ce amasai applicoi ce operatioi de coxoi cae genuoi, ce infectoi de vesicoi. Milionoi da europanoi portas en si artefaritain articoin de coxo au genuo, pasigiloin por la coro, cae aliaen medicin technicajoin. Estas granda la dangero, che resistivae germoe cetio formas en la surfazo tiel nomatan biofilmon, kiu protektas tiu in germoin, krome kontrau atakoi. Quin procentoi de operaciitoi ce coxo cae genuo, tiel ene de deciaroi, grave infectigas. Unuae studajoi montras, che bacterio povas eviti tiaen infectoin. En combino cun antibioticajo, la virusoi povas detrui naudec sep procentoin de la bacterioi. Sola antibioticajo, pro la biofilmo, successas detrui ecne tri procentoin. Tio ja estas la vera spectaclajo. Bacterio fagoi, laugis nunae studajoi, jam efficas suffice bone, sed ancora multe pli efficae ili estas, se ili cun ludas, cun antibioticajoi.